Diana Damian ekiditzen dugu saioaren lendabiziko partean, txiapasera jungo gera horretarako, eta bera formazion ikapazitazion AC elkarteko kidea da, urteak daramatzate eh, emakumeekin lanean ba, erlazioak eh, emakume eta gizonezkoen arteko erlazioak eh, hobetzeko e, parekide tasunean lantzeko indigenekin, indigenak ez direnekin hori guztia txia basen eta berak esan bezala kontatuko digu zertan ari diren. Amnistia Internazionalaren tartea izango dugu, bi astetik behin bezala, horretarako Germen Blesio izango dugu telefonoaren bestaldean. eta gaurgo ba, korrespontxalian Grezia aldera joko dugu zeren azken egunetan ba, berriro ere Grezia pilpilean dago berri pila batek etortzen zaizkigu bertatik eta gure bertako korrespontxala Juan Etxenikek ba, kontatuko digu zer gertatzen ari den herrialde honetan Oie, xek izango dira beraz e, gaurko mundu hotxaken gai nagusiak, baina horri ekin baino lehen, ba, beti bezala nazioarteko berrien errepasoa egingo dugu saioaren lendabiziko minutuetan. El mastil du, Herriotsak. Herri mugimenduaren irratsaioa. Pausu mediak ekoiztutako emankizuna. nazioarteko berriak izango ditugu izpide beraz urrengo minutuetan, horretarako berria.info egunkari digital, digitalan agertutako azken egunetan eh, ba, berrien errepasoa egin behar dugu. Eta estatu batuetako bi turista baitu zituztela Egipton, sinai nain zuzen esaten digute, baita Pakistango poliziak ustezko sei taliban hil dituela. Eta Ameriketara salto egiten dugu eta El Salvadorko poliziak lau gorpu aurkitu dituela plastikozko poltsetan sonsonaten hildakoetako bat lehen mailako futbolari ohi bat da. Ekialde urbilera itzultzen gera eta egutegiari eutxita bi urte barru aterako da NATO Afganistan dik. Eta hortikan hurbil baina Afrikan nazio batuek bukatutzat eman dute Somaliako gozetea. Hal ere 2,3 hogeita milioi lagunek premiazko laguntza behar dute oraindik, janaria urgarbia aterpea, eta bestelakoak behar dituzte bizirauteko ofizialki iazko ustaiaren hogeitik izan da Somalian gozetea. Berriz ere Amerikaldera egiten dugu eta horrelakoa irakurri dezakegu. Park indar armatu iraultzaileen ustezko amala ulerkari desaktibatu dituzte Kolombiako segurtasun indarrek. Eta Egipton gutxienez amabi lagun hildira dira ostegunean istiluak hasi zirenetik beste motatak bateko berria irakurtzen dugu ere bai, Lion Air konpainiako pilotu bat atxilotu dute Indonesian aireratu aurreko orduetan droga kontsumitu duelakoan. eta eguraldiarekin lotutako hainbat berri irakurri ahal izan ditugu azken egunetan nazioartean ere bai nolabaiteko nobedadeak irakurri ditzazkegu Algerian elurra ari du lehenengo aldiz zazpi urtetan. Txinan aldiz amairu lagun hildira mehatze bateko gas leherketa baten ondorioz. eta Afganistanera itzultzen gera, zeren eh, Unama nazio batuen erakundeak eh, txosten bat atera berri du, txosten horren arabera, iru hogeita bat zibil baino gehiago hil dituzte Afganistanen bi amaikagarren urtean. Bi mila marrean e, eh, baino e, berreunda hogeita maika lagun gehiago hil dira, erakundearen txostenaren arabera, ilketen euneko gita mazazpia, talibanen erasoen ondorioz izan da, euneko amalaua gobernuko indarren edo indar aliatuen erasoen ondorioz, eta euneko bederatzia bestelako erasoen gatik. da Eta Rusian berreun mila lagun irten dira Moskuko kaleetara Putinen aurkako eta aldeko manifestazioetan. Eguraldia eta hotza dugu berri nagusi azken egunetan berrogei lagun inguru hildira Italian hotzagatik. Berrogei mila familiak argindarrik gabe egon dira eguraldiak okerra, okerrera egingo duela iragarri dute. Eta hotze zildakoak ez dira bakarrik Italian e, Europako ekialdeta, ekialdean nahin bat hildako eragiten ari ditu ere, dagoeneko egun hogeita dira Ukrainian azkeneko hamar egunetan hotzez hildakoak eta Polonian eta Hungarian ere bai egon dira. Beste mota bateko berriak ditugu Amerikako estatu batuek Damaskoko enbaxada itxi dute segurtasun arrazoiengatik. Eta Rumaniako lehen ministro Emil Botzek dimisioa eman du murrizketen aurkako protesten ondoren. Katalin Predoiuk hartu du haren lekua ekialde hurbilera itzultzen gera eta Turkiak ohartarazi du Iran erasotzea ondamendia litzatekela. Finlandian ministro kontserbadorea aukeratu dute presidente. Eta jamasek eta alfatak Mahmud Abbas izendatu dute batasun nazionaleko gobernu guru. Maldibetan estatu kolpea eman du poliziak eta Mohamed Nasid presidenteak dimisioa eman du. Honekin lotuta, beste berri bat aurkitzen du ere bai, erresuma batuak ez du negoziatuko Malbinen buru eta Cristina Fernandez Argentinako presidenteak erresuma batuaren militarizazioa salatu du nazio batetuetako erakundean. brother, I da bout now. Fuck so oh, brother, check it out now. Fuck so oh, brother, I da bout now. Fuck so oh, brother, check it out now. Siria izaten ari dugu ere ba, berri nagusietako bat nazioarteari dagokionez eh, Siriako armadak Homs bombardatzen jarraitzen du, eundaka hildako izan dira azken egunetan eta hala saben erregimenaren aurka presioa indartzen ari du nazioarteak. Amaitzeko estatu espainolari dagokion berri bat eh, daukagu herri akusazioak hogei urteko kargu gabetzea eskatu du garfonentzat frankismoko ikerketen gatik zapioan beraz, e, gaurko edo azken egunetako nazioarteko berrien berri nagusiak eta horretaz gain beste kontutxo bat badaukagu ere bai e, kubaren aurkako blokeoaren urtemuga muga izan da egun hauetan Askapena Komite Internazionalistak eta Euskadi Kuba Elkarteak bainbat ekimen burutu dituzte hau gogora ekartzeko eta baita ere egoera hau salatzeko horren inguruan arituko gera ere bai saio honetan. Check it out, mom, Billy Bomb, Ragaman, he's with the half brains on Critical Eta mundu hotxak saio honetan, gure lehendabiziko gonbidatuari hitza emango diogu Formazion, ikapacitazion, asociazion zibileko kidea izango dugu telefonoaren bestaldean Txiapasen kokatzen den elkartea dugu Eta emakumen eh, jabetze prozesuak bultzatzen ari dituen elkarteaz eh, arituko gara Serai bauta Fang Horretarako Diana Damian elkarteko koordinatzailea izan dugu telefonaren bestaldean eta jarraian ba, bere hitzak entzuteko aukera izango dugu. antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak. Diana Damian, formazion y AC, txapaseko elkarteko kidea da, eta gaurkoan berarekin hitz egiteko aukera izan dugu, txapasen bertan egiten duten lanaren inguruan. Ona hemen kontatzen ziguna. Sí, te comentaba que nosotros somos una asociación se nace en 1996 a partir de, pues una necesidad que es muy evidente en el Estado, pues tenemos una población eh, con una con una diversidad muy bella, pero con unas desigualdades terribles, ¿no? Entonces, a partir de esas necesidades de pues, la gente que, veníamos ya de diferentes organizaciones, de, de diferentes militantes a raíz de, eh, movimientos campesinos, este, movimientos de mujeres, ¿verdad? Eh, nos juntamos y bueno, tomamos la decisión de conformar esta, esta situación civil que tiene, bueno, como una de, de la de, misión es, es, es justamente es empoderar o justamente es colaborar con, herramientas para el empoderamiento de eh, las mujeres, sobre todo de mujeres indígenas, ¿verdad? bueno, eh, pues, hemos creado metodologías, herramientas y, pues algunos recursos para que estas mujeres em, retomen, ¿no? Como decisiones en torno pues, a su sexualidad, a su cuidado a la toma de decisiones en torno a la pareja con la que deseen estar, ¿no? Porque, bueno, también esto mm, hay que decirlo que ah, todavía hay mujeres que no deciden con quién están, sino que su familia es la que decide, ¿no? Entonces, desde ese punto hemos estado, bueno, pues colaborando en la toma de decisiones en, en, en conjunto con las autoridades de las mismas comunidades, de las organizaciones con las que con las que hemos estado estudiando. Entonces, pues bueno, pues a partir de, de, de experiencia de la gente que conformamos FOCA, bueno, yo soy X, soy chepaneca, también vengo de una situación pues bastante semejante, entonces, bueno, pues a partir de la, de la misma visión de nuestra propia gente, ¿verdad? Eh, eh, entonces, a partir de, la, de la experiencia, de saber que una mujer está condenada muchas veces a las situaciones en, las que la define su propia comunidad. Entonces, estas situaciones, bueno, pues agudiza su salud, su educación a veces no es tomada en cuenta, ¿no? Eh, eh, sí, bueno, todos esos factores implican a que, a que la mujer eh, no tome decisiones en torno a, a su salud ni a, si quiere ir a la escuela o no, que no es la misma comunidad o la misma familia la que toma la decisión por ella. Entonces, bueno, no es nuestra asociación lo es lo que hace, pues un trabajo de conciencia en torno a, las autoridades también de las comunidades, en torno a las mujeres en sí, ¿eh? con las que nos reunimos, con las que tomamos los acuerdos, ¿eh? con las que ellas toman la decisión de qué cosas hay que generar, en dónde hay que generar cambios, ¿no? Nos, realmente no somos una asociación que diga lo que está bien o lo que está mal, sino más bien en conjunto con las comunidades, con las mujeres, se dice qué es lo que se quisiera cambiar, ¿no? Y a dónde podemos apostar de una manera conjunta. Y este es el tema que nos ha llevado hacia la salud. Entonces, bueno, eso es, lo que, lo que estamos empezando. Y todo esto se, se sitúa eh, en, Chiapas, como decíamos antes, en un entorno de gente muy diversa. Eh, hablabas del movimiento campesino, trabajáis también con indígenas, trabajáis con mujeres y con hombres, también eh, está el, zapatismo en, Chiapas. no sé si la, toda esta situación facilita o lo contrario, o cómo se gestiona en, en, en esta situación de gente tan diversa, pues este, este proceso proceso del que nos hablas, ¿no? Mira, tenemos eh, una situación, como te decía, una, una diversidad de culturas. Tenemos que la tercera parte de, de, la población es indígena. Entonces, eh, y, de, y del total de la población, que tenemos una población de 4.800.000 personas aproximadamente en la entidad, ¿no? porque, bueno, ya sabes que eh, la República Mexicana está conformada por lo que le llamamos estados, estados o entidades. Y una entidad es justamente Chiapas. Entonces Chiapas, eh, su tercera parte de la, población, bueno, pues es población indígena. Y de la población en total, un poquito más de la mitad son mujeres, ¿verdad? Entonces, este, justamente por eso el enfoque de la organización de la que soy parte, eh, justamente es el enfoque. Claro, es un estado con mucha diversidad, no solo a nivel cultural, eh, solo a nivel de, pueblos indígenas, sino también a nivel político, ¿verdad? Este, sí, justamente nosotros eh, hacemos trabajo en, comunidades zapatistas y no zapatistas, como tú me lo comentabas. Y eh, esto nos ha facilitado el trabajo, o sea, eh, nosotros realmente eh, no le vemos una, una dificultad en torno a que si se es zapatista o no se es zapatista para trabajar la temática de género, porque porque creo que es, es es algo que ha cambiado también en esta época, el trabajo de género que tiene que hacer en todo el mundo, ¿no? en todo el mundo, en todos los países, en todas las organizaciones, instituciones, este, empresas y demás, o sea, es algo que tenemos que hablar, lo que tenemos que decirlo, la desigualdad en torno de las mujeres y, eh, en, comparación con, los hombres, bueno, es obvia, es evidente, todos los convenios a nivel mundial, las convenciones mundiales pues lo, lo han puesto como el primer punto de las agendas, ¿no? Entonces, pues, a partir de todo esto que te digo, este, este, panorama general, pues nuestro panorama local es justamente este esta labor que estamos haciendo y la verdad es que como nos coordinamos con las autoridades <clears throat> este, este trabajo pues se ha ido facilitando, ha ido caminando muy bien. Mundo ha, ha sido una parte esencial para todo lo que hemos hecho, porque a partir de la cooperación hemos tenido no solamente a nivel de los dineros, fíjate, sino es a nivel de, una, de un acompañamiento político también, ¿no? Eh, un acompañamiento político y social. Entonces, a raíz de este acompañamiento, bueno, pues hemos ido haciendo pues acciones en torno al, al, al, empoderamiento de las mujeres y de su decisión sobre su sexualidad, sobre su salud. en eso, en eso estamos. Y otra característica también importante del trabajo que, realizáis es hacerlo desde, desde un punto de vista feminista. Ajá. Sí, mira, eh, nosotros hemos, hemos eh, caminado desde, desde una perspectiva feminista intercultural, ¿sí? es una perspectiva feminista que justamente nos abre campos diversos y distintos, porque es una perspectiva de, más amplio margen en el, en el trabajo desde lo individual y lo colectivo. Que es donde a veces las discusiones en torno a las diferentes perspectivas feministas creo que es el punto agudo, ¿no? Porque pareciera ser uno responde a una colectividad que pierde los derechos individuales, ¿no? Entonces, eh, nosotras justamente hemos estado con el dedo en la llaga, ¿no? se pueden abarcar ambas cosas. <clears throat> siempre y cuando los derechos colectivos eh, eh, estén valorando los derechos individuales y, los derechos de la individua eh, también tengan tengan relación con sus derechos colectivos, porque las comunidades indígenas se manejan por colectividad, se decide por colectividad. Y claro, pues, obviamente, si esas colectividades son masculinas, los derechos serán más masculinos, ¿verdad? Eso lo tenemos muy, muy, muy claro. Sin embargo, es lo que trabajamos justamente con las autoridades, ¿sí? Para que la participación de las mujeres esté cada vez más obvia dentro de las decisiones, las asambleas, las reuniones y demás, para que la propia voz de ellas esté involucrada en la voz de la colectividad. Entonces, eso le llamamos un feminismo intercultural. es como un enfoque un poco un poco distinto, ¿no? Un poco diverso, mejor desde la práctica, ¿eh? Porque no es algo teorizado que hemos elaborado eh, mucho a nivel teórico, sino más bien esto nos lo ha dado la experiencia de los años en pues, en las comunidades y en el trabajo conjunto con las mujeres, ¿no? Pues, hemos ido elaborando este tipo de feminismo de, la práctica y que realmente les ha, les, ha dado como más elementos y más herramientas a las mujeres de las comunidades para poder eh, seguir ejerciendo sus derechos y ejercer los derechos que todavía no tienen, ¿no? Diana, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, habernos explicado el trabajo tan interesante que estáis realizando y hasta otra vez. Bueno, pues cuando gusten. Movimiento Herri y rachayo sumediak Mediak ekoiztutako emankizuna. Hortxe genitun beraz Diana Damianen hitzak formazion, ikabazitazion, akzion ciudadana, txapasetik. Eta gaztelera zelkarrizketa bat egiten dugunean, babeti du hartzen ditugu minutu batzuk e, euskeratzeko pixka bat behintzat e, kontatzen digutena eta gaurkoan ere Hala egingo dugu mundu hotxak entzuten ari zarete antxeta txapa eta zintzilik irratietan. Alein de fazer tengi, filinho mama Afrika bai Ba, formación y capacitación acción ciudadana elkartea 1986an e, eh, sortutako elkartea da parekidetasun ezan oinarritzen den e, gizartean eh, ba, hainbat pertsonek eh, militanteak e, izandakoak bai mugimendu sozialetan edo nekazal mugimenduetan ba beharra ikusi zuten generoaren gaia lantzeko Emakumeen jabetzea dute helburu eta erlazio hoiek parekide bilakatzea batez ere herri indigenetan. Horretarako kontzientziazio lan bat eta jabetze prozesu bat eh, martxan jartzen dute eta erabakien hartzea bultzatzen dute bai famili girotan, bai herri mailan edo komunidade mailan ere. Dianak aipatzen zigun, txiapasen ba, biztanleriaren eren bat indigena dela, anistasun oso handia dagoela, bai maia kultural edo sozialan, eta baita maia politikoan ere bai. Eta nola ez, batxea pasen egonda, zapatistak eh, politikoki garrantzi handia daukate, beraiekin noski lan egiten dute, baina baita zapatistak ez direnekin ere, azken finean e, generoari lotutako lana mundu guztian eta maila guztietan egin beharrekoa delako edo relazion dianak. lan guzti hau ikuspegi feminista batetik egiten dute, baina feminismo kultur anitzetik horrela definitzen zuen, ba, beraiek bultzatzen zuten feminismoa, eta esaten zuen beraientzat eh, norbanakoa kontuan hartu beharrekoa dela, baina kolektiboari garrantzi handia ematen diotela ere bai, azken finean norbanako eskubideak eh, bermatuak badira ere, kolektiboaren eskubideak bermatuak izan behar direlako. Horixe beraz txapasetik kontatu digutena mundu hotxak saionetan jarraitzen dugu Putumayo Summer Party Sampler diskoko abesti batekin. Eta esan bezala abesti batekin jarritzen dugu urrengo minutuetan eta gero Amnistia Internazionalaren kolaborazioa izango dugu Germain Blezioren eskutik. Mais qui s'a qui m'en m'en mais qui mania, voulez-moi un T'es Il fait croisière, croisière à Subatoué. Mais qui mania, voulez-moi un T'es Il y de à Puerto Rico. Sans ni besoin. de tout c'est où, c'est vous ma remède. Si vous m'en laissez, vous m'en remet. Mais vous c'est dit, c'est moi vous parlez. C'est fou, moi fou si m'en continue. Qui m'en est roulé, qui m'en est roulé, mon faire? Oh. Mais qui m'en est roulé, moi, amène. nous maillé, maillé Venezuela. Mais qui m'en est roulé, moi, T'es le chien dans l'or, en parlant la guillemot Mais qui m'en y est, moi à main Mais qui s'a roulé tout tout, qui s'est roulé m'en fait Mais qui m'en y est, moi à main bi astetik eh, behin Amnistia Internazionalaren eh, tartea izaten dugu mundu hotxak saio honetan eta horretarako da telefonaren bestaldean Germen e, eh, Blaizio dugu arratsaldeon Germen Arratsaldeon hotza binen aliriona Hori da ba garai hauetan dugun eguraldia normala gutxi gora bera eta baina egia da hotz handia egiten nahi dula gaurkoan Parisen zaitu eta bertan ere bai esaten zenian kristo lotza egiten dula ez Bai, bai, gauza bera, e, elura, joan den gauan elura eta, ara, e, denak, bera, lirakorak eta, hola. Ba, hotzari aurre egiteko, zer e, hobe erratia piztea baino eta goxo goxo egotea baino etxean. Bai. Beraz, e, horrelako entzule batzuk akaso izango ditugu eta beraien gaurkoan, bain ba, bat, e, gai prest dituzu, ez da? Gai, Iru, eh? dautut, eh, iru. Eh, lehenik eh, iparaldeko deputatu eta seno, senadorei idazten dugula, eta hori beste, beste lugaldeetan ere frantzian, gauza beda. Gero hilabeteko deia ipatuko dut, greziar kasetari bat, manoliski preoz, eta irugarrena lasterago binen haute skundei buruz frantzian Aïk Atelatou-Wen, euh, pour les trois humains des doigts. Alors, hmm. les gutuna beraz, eh? Hein, iparaldeko deputatuei igorria dugu jadanik, deputatu est senadorei, e, euh, gutuna bat. Senta, bon, gaia et ez duzue Senta, zenta Patou du Nigeria Nigeria estadoan, ego aldean, uh, eh, nigeria eta nigeria nahi duzuen bezala, petrolaz uh, eh, zikindu lur aldeaz, eh, hori eh? diadanik aipatu nuen, zikindu eta uh, suntsitu ere bizitzeko moduak han uh, bizidiren uh, populuen zat, hori diadanik erra nuen, eta ere ogoni deitua dela uh, ango populu ezagunena jadanik gaipatu beraz gai uh, triste hori. Baina bi gauza berri agertu dira gerostik, nik aipatuz gerostik. Bat, nazio batek inguru arduratzen dena da. Euh, Francesez euh, euh, Programme euh, des Nations Unies pour l'Environnement. Beraz, inguru benaz arduratzen dena eh, kaleratu du dokumento bat eh, delako bodo lurraldean petrola isurtze eh, horren ondorio txarretaz. Eta amnesti Amnesty Internationalek uh, gauza beda egiten du, ikerketa, horien ikerketa nazio batu entako eh, talde horrek, beraz, gauza berak egiten ditu, Amnesty bezala, nazio batuek beraz, erraiten dute miliar bat dolar xel enpresak behar duela euh, eman delako bodo luraldearen garbitzeko, miliar bat beraz dolar, eta hastiko horreino, eh, hasieran. Eta horreita hamar urtez lan egin beharko dela denaren, eh, ara, luralde osoaren ere behitzeko. Hala, hori e, da, eta gero, e, beste gauza bat ere berria, e, eh, amnesti den ez da enpresa bakarra han, e, petrolaz arduratzen dena. Total eh, enpresa frantzisa, beraz, ere handa Nigerian eta petrola ateratzen du. Eta, guti alere binan eunetik uh, amar, eh, um, totalek ditu beraz uh, ara, parteak, eh, petrola aterazio hortan. Eta ona zer izazet horretz amnesti internazionalen eh, deputatuei eta sin ere. Beraz, eriten dugu galdegit dezaten frantziako gobernamenduari, bere sostengua eman dezan bodo eta beste lujaldean garbitzeko, Niger uh, ibai artean, eh, delako delta eran nuen jadanik, bizkia hundia da, horreita hamar uh, milioi jende bizidira, eh, Niger ibai arte hortan. Beraz guri, gobernamenduak, eh, frantziako gobernamenduak hori eta bere ziti ere, total enpresa bortxatzea bere legez eta nazioarteko legeen arabera egitekoa duena, eh? egiteko, gauzatzeko Nigerian. Hori dugu galde egiten eh, erran ezagun frantziatik so aterri eh? total enpresari, bereziki. Hmm. Hori nuen lehen uh, gaia. Eta bigarren gaiarekin Greziara eramango gaituzu, ez da? Ara, eta hor, uh, bat biskat zailada, eh, aipatu dutana lehenik, hori eh, ekonomiko eh, arazo horiek, baina giza eskubideen eh, eh, gerizatzeko behar dira aipatu, gero pertsonak biztan da defenditzen ditugu, E, Grecian, kasetari bat, mm, Manolis Kipreoz e, deitua, joan den ekainean entzutea galdu han manifestaldi batean, e, poliziak e, e sobera horbiletik botatu, baina naiz, eh, kasetariari Eh, eh, ogoita, berrogoita amar sentimetrotan eh, botatu diote leher gailu bat eta gerostik beraz ez du deusik entzuten. Hala. Eta manifestaldi hortan zen sintagma plazan aten irian eta argazkiak egiten ari espeinan, eh, po, poliziar batek galdegin dio binen eh, zergatik hartzen zituen argazkiak, eta erdo binen kasetarien naiz, bere txartela, eh, erakutsi dut adenak binen. Beraz, e espresuki igorri diote hori zartagailo hori. Eta orai idazten dugu beraz, Ango ministro bati, erritaren eskubideen uh, protekzioa hori du uh, eh, enbede eh, lana, erritaren eskubideen protekzioa ko ministroari, Christos Paputziz deitua da. Dara, ministroa, lehenik beraz horretarazten dugu, ez dut berri zerranen hori, uh, historio uh, hori, kitreoz, nola, nola galdu duen beraz entzutea, eta ere joa izan dela gero, gero uh, manifestan liberean, zenta uh, manifestan de gazte, ba, gazte bat defenditzen zuelakotz, eta ara zer galdekiten dugun, jaun ministroa, haik uh, informaturik galdekiten dautzut, lehenik inkesta sakon eta impartiala egitea um, gazetari, um, manolizki preoz gazetariaren gasu untaz, Bigarrenik, erabakiak erresponsableen aurka hartzea, eta irugarren gauza manifestalietan Grecian odrearen mantentzea nazioarteko legeen arabera egina izan dadin. Benen tristea da alire zenta Manolis Kiprios bon, mintzatu da amnestirekin eta egiten du ez dela gehiago kasetaritzan hariko eh, zenta ezin nuela ez uh, ez arabera. Hala, orai, bere ofizioa galdua du. -hmm. Eta biharren eh, gaia beraz uh, eh, personal eh, kasu bat. Eta gaurko azken gaia, e, eh, labur laburra aipatzeko eskatuko dizut, Germen? Bai, labur laburra zenta e, eh, liburuzka bat eh, eta igortzen al dut e, entzulei nahi badute eta zuri ere manifest puletroa eman deitua eta gero ere aipatuko dugu. Zenta hauteskundei buruz da, frantzian, eta bakarrik emanen ditut e, sei ardatzak, ara, e, zertaz den, e, sekuritaterik ez giza eskubideak errespetatu gabe, hori polizia eta arazu horiek, gero diskriminaketak ere molde guzien, bai, diskriminaketak molde guzien gero asilo eskubidea eta errefusiotuen eh, eskubideak eh, segurtatzea, ekonomiko-sozial eta kultural eskubideak, eta gero justizia eta erreparatzea emazte eraso zat eta azkenik biztan da diplomazian giza eskubidei lehentasuna emaitea. Hori ez da maiz ikusten, eh? diplomazian yes. <laughs> Eh, giza eskubidei lehentasuna emaitea. Bai. Dena den eh, izango dugu aukera seguro ere eh, honetaz gehiago hitz egiteko eta benon Germen ba mil esker berriz ere gurean egon izanagatik eta laister arte. Ah, bai, laister arte. Adio. Habib eh, Kuateren eh, musika entzuten ari gara mundu hotxak saio honetan Putumayo samer e, eh, Party Sampler diskotik ateratako abestia Bien kurani dine Bien Eta honen ostean Grezia aldera ingo dugu bertan e, Juan Etxenike daukagu gure korrespontxala eta azken egunetan ba, berriro ere eh, berri nagusi bezala gertzen zaigu Grezian gertatzen ari dena krisia dela eta ez dela erreskate planak berriz ere greba orokorra ere bai Guzti horretaz, zarituko zaigu Juan Etxenike, esan bezala, abesti honen ostean. e, ke lafiya kunu sɔrɔ wasi ye wasiya a ɲɔgɔn wɛrɛ dilɛ ma surɔ ni muso ni yɔrɔ bɛ kɛra kɛra ko muso. Inkurani yorobe kera iko wasala. seye wasita ye atawolo fana yo wasita ye achik seye wasita ye abolo fana ye wasita ye bena bagorkoan ere grezia aldera eingo dugu eta horretarako jada telefonoren bestaldean gure bertako korrespondentza daukagu Joan Etxenike arratsaldean arratsaldeon bai Ta bueno, ba, pixka kasualidadea izan da gaurkoan, baina berriz ere, eta kaso ez dain kasualidadea, Grezia ba, aktualitate gordinan dago, zeren, eh, bueno, ba, azken egun hauetan, batez ere atzo eta gaur, e, kriston pila entzun dugu honen inguruan, eh, beste erreskate bat, atzo ere bai greba orokorra egon zen, beraz, ba, berriz ere, e, urak mugitzen ari dira Grezia aldean, ez? Bai, bai, nik uste dut ez berela oso geldirik egon azken, azken bi urte hauetan, bai egon zen lasaitze txiki bat e, eh, goberno berria mm, sortu zenean, ala, ere Grecia berria oso mobilizatutako erria izan da historikoki, eta hori jongaitezke atzera begira, e, incluso beraien askapen prozesua eten gabeko ba, nola baita borroka egin zuten, eta nola baita grina hori gelditzen zaio e, Grecia nerriari ez. E, esan beharra dago, ba, e, ba, nola baita... Eh, gobernuak ez baditu urrengo ba, berriz ere, urrengo diru laguntza jasotzen, ba, martxoaren hogeirako kiebra egon daiteke Grezian, eta orain negoziatzeko dagoen giroa asko ere gogorragoa da, troikaren aldetik, Europa batasunaren aldetik, e, e, ez diete dirudien ez zaiola ez zer barkatu nahi gobernuari, eta, bueno, gobernuare Ez da alderdi bat, lehen bezala, hiru alderdi daude gobernuan, eta baita ere barne negoziazioak ematen dira gobernu horren barruan, eta eskuineko alderdiek ere beraien lerro gorriak markatu dituzte. Esan berra dago eskuineko alderdi ondilena, nea demokratia da bere jarrerarekin nola baita, E, eh, e, eh, nola daite, eh, troikako ziei eta eskaerei ba, nola bait geldiarazteko grilla gehiago erakusten duena eta ederki ba, igotzen ari da baita ere e, inkesta elektoraletan izan ere pasok e, ba, gaur bozkatuko balitz e, Grezian ba, lehenengo alderdi izatetik bosgarren alderdi izatera izango litzateke ez? kriston berak ala jaso dute sozialdemokratek nola bait e, e, ba, herriak leporatzen die troikaren eskaren aurrean bakarrik ba, e, burua jetxe egin dutelako eta ados egon daiteke direlako neurri guztiekin eta ikusten dute ba, eskuinak momentu honetan jarrera asko zede gogorrago erakusten duela. Eta itzeiten ari gara, ba, beste erreskate plan horreta edo laguntza hoietaz, e, Europatik e, etorriko zirenak eta kontua da horren truke ba, kriston e, murrizketak beste behin ere eskatzen e, zaizkiola e, ba, gobernuari, ez da? Zenolako murrizketak izango ziren, ere? Bai, e, e, murrizketa, e, egun hauetako murrizketa izan da e, soldata guztien errekortea, euneko hogeita bikoa, eta gobernuak salbatu nahi zituna ziren e, bi paga hemen horiek, hemen amairugarren eta malaugarren hilabetea ditzen direnak. Beraz, Saldatu dira, baina matematikoki berdin du. Zeren euneko hogeiko mosketarekin, eta hori zen lehenengo figura, hala ere gutxiago kobratzen du, dute. Osa, berdin, berdin duke soldatak eh, bere horretan mantentzea eta eta nola bait bipaga kentzea, ba, egin dutena da denak eh, murriztu, eta hala eta guztiz ere, ba, gutxiago kobratuko du greziar langileak urtean, urte osoan. Eta ba, horrek e, berriz ere ba, beste tuerka buelta bat, e, impuestoak e, gora, goruntz doaz, eta batez ere etxe jarrek ba, ordaindu behar dute beraien etxean gatik ba, ia urtero e, sortu duten impuesto berri bat ba, bosteun euro, ba, jakinik jendea ari dela e, momentu batean zazpireun edo sortzireun euretako e, soldatekin eta hitz egiten dut ba, irakasle bat, adibidez, orain dela urte mila irureun euro kobratzen zituna, orain zazpireun da berroita mar dituna, etxea baldin badu, ba, kobratzen diote bosteun euro e, urtean behin, hori bai, baina da ia ilabete osoko soldatak entzan diote, eta gainera ba, elektrizitatea gora doa, petroleo, gasolina gora doa, guk dugu hemen gasolinarik gareztiena, eta erosten dugun gauza bakoitzan gatik, e, beza eguneko egoita iru da. Mm, nik uste dut e, ari da demokrazia, e, demokrazia ez, demokrazia baita baina ekonomia bera, ekonomiaren kontzeptua, e, jendeak ez du ja boltsikoan dirua, eta dirua ba, nola bait e, zirkulazioa, zirkulaziotik ateratzen ari da, e, nagusitzen ari dira jatetxo sozialak, e, nagusitzen ari da tensio sozialak, baita ere etorkinekiko, eta oso oso ba, bide txarrean aurkitzen da momentu honetan greziar gizartea, ez galdin bada momentu honetan ba, elkartasunez mantentzen ari diren ta, e, asko dira ba, kale ateratzen direna edo janaria e, ba, ematen dutena pobreentzat, eh herri honetan ba, elkartasun ondia dago, Eta ba, movimendu politiko berriak e, sortzen ari dira, batzuk e, ba, oso interesgarriak, beste batzuk e, ezkabarriak eta indarra hartzen ari dira guztiak. Mm-hmm. Eta aipatzen genuen eta esaten zenuen elkarrizketaren hasieran e, ba, Greziar herria betidanik izan duela borrokarako grina atzo beste greba orokor bat e, egon zen eta nahiko nuke ba, pixka bat e, horren balorazio txiki bat egitea baina gogoratzen ari naiz aurreko korrespontsalia honetan hitz egiten zenuela ere bai alternatibak e, nolabait sortzen ari direla elkartasuna hitz egiten zenuen orain bertan ere bai eta kronika horretan e, txampon sozialaren erabileraz e, hitz egin zen igun pixka bat, bai. beraz e, nola, nola dijoa ba, mugimendu e, alternatibo edo, edo bai, eraldatzaile guzti, guzti hori. Bai, nik ofizialki ezagutzen ditut eh, e, zeizaro ezberdinak, herri ezberdinetan kokatuta, non txampon alternatibo bat erabiltzen da. Elkartrukak eta sistema bat e, dute martxan, eta elkartruketa hori dinamizatzeko ba, txampon edo unitate alternatibo a sortzen da. E, Merkataritza sistema joek eh, euroaren sistematik kanpo funtzionatzen dira, hau da, zuk erosten duzuna edo saltzen duzuna sistema horietan, ba, unitateen bidez egiten dugu, eh, e, izan ezberdinak daukate, adibidez, e, uste dut, patran, e, ilio deitzen diote, ilio esan nahi du eguzkia, guk unitatea deitzen diogu, e, bolosen tem deitzen diote, imaginatzen dut hori akronimo bat dela, eta sarea batean antolatuta, e, da klab bat bezala, edo talde bat bezala, izendatua egon bat zera, Eta adibidez e, ja bi astean behin, badago bazar bat antolatuta, eta hortan ez da dirurik erabiltzen, baizik eta unitateak, eh, ba, oso denbora gutxitan, ia bi hilabetetan, ba, bosteun e, eh, bazkide izatera lortu du nire herriko sarea, eta nire entzunduanaren azken berriben arabera, momentu honetan, Grezia osoan, hogeita sei, horrelako hogeita sei, e, sare montatu dira, edo montatu gertatzen dira eta bakoitzak bere txamponarekin. Mhm. E, eh, horrelako proiektuak eh, ikusten alduzu bertan eh, zaudela ba beste mota bateko edo beste gizarte eredu baten e, aintzindari izan daitezkela edo egoera dagoain zaila nun horrek ez du e, buelta, ez dio buelta ematen al gizarte egoera horreri daukagunari Eh, ez dakiten oraino balioko luke nola baiteko indara alternatibo bat eh, metatzeko, Ze beste arlo batzutan, adibidez arlo politiko, eh, politikoan gauzako zo frakzionatuta daude, eh, eta gauzak ez daude hain, hain argi ez, baina Argentinan adibidez, ba, jende askorentzat e, baliabide izan ziren horrelako trueke sarea, trueke sistemak, baliabideak e, bizirik mantentzeko, baliabideak e, izan zituzten, ba, jarraitzeko beraien bizitza normalarekin egiten, ba, arropa pixkat erosiz e, truekeren sistema, janari pixkat lortuz truekeren sistemaz, e, eh, hori da orain e, greziarrek dutena burua. Nola baita beharrak e, bultzatutako ez hainbeste e, azpitik edo erorako ideal bat e, gauzatzeko elguderekin, eta eguneroko edo gaurko egoera edo estutasunari manola bait e, beste modu batez aurrera teratzeko, ez? Eta hemen dirua desagertzen ari da, e, pixkanaka, eta jendeak, e, baina elikagaiak ez dira faltan momentun, eta da, ba, zirkulatzeko modu alternatibo bat, e, nola bait eh, aurkitu du jendeak. Eta txamponaz ari garela, ba, egun hauetan ere asko entzuten ari da, eh, eurotik, eh, atera daitekela Grezia edo ez, ez da asko hitz egiten beste kontu batetaz, ea Greziarrek eurotik atera nahi duten edo ez, horren inguruan zer esango zenuke? Bitu, bi, bi elementu ditut esateko, eh? alde batean atzoko inkesten argitarapenak, eh, argitaratu zen inkesta bat eh, nola baita, eh, nola dagoen jendearen ba, ikuspuntua eta bar. Eta bueno, momentuz, momentuz, nik uste dut, eh, gainontzeko guztian, adibidez, neurriek eta memorandumarekin eh, dago euneko laroi bat argi dauka ez dago la bat ere, bat neurri hartutako neurriekin, baina oraindikan mantentzen da gehiengo bat, Ez oso gehiongo zabala, gehiongo estu bat, e, euroan jarraitzaren alde. Esaten da, Europik ateraz gero, eh, Grezia isolatuta gelditzen da ekonomikoki, eta nola bait kanpoko importazio guztiak asko zere garestituko litzatekela, izan ere grezia bat dragmarekin eh, devaluazio bat eh, sufrituko luke. Baina, badira beste iritsi batekoak, eta dira ba, sortu ari den fronte herriko ja, fronte erriko ja, bateratua, eta da mugimendu politiko bat eh, sortu dena, nahiko interesgarria, ezkerreko jendeak bultzatuta, baina mm, ikuspuntu bertzalo batetik, eta beraiek eh, argi daukate, e, bailen bailen, herriari buelta eman behar zaiola, egoerari buelta eman behar eurotikan atera bergarela, momentu e, une latzak e, pasako ditula greziak, baina e, epe eh, herriaren onerako izango dela ba, txampon propioa izatea beraiek argi, argi egiten dute eta haien artean ba, eterri zen hemengo ba, ez dakit e, esan dezako meri, marinalerako alkate e, tipo bat, zelore bat ezkerreko esakiako alkatea eta berak ere argi itse egin zuen eurotik atera garrugula lehen bailen Eta esaldi bat bota zuen Dimitris Kazakizek ekonomiko ekonomilaria eta kazetaria nahiko potente izan zena, zan zuen orain daukagula aukera modu zibil eta demokratikoak eh, demokratikoan herri hau berreskuratzeko, bestela eh, indarkeria eta odolaren bitez bidez, baina ez dugu berreskuratuko. <laughs> Beno, Juan, ba, hitz horiekin geldituko gera, eta emendika nila bete batera gutxi gora bera, ba, izango dugu aukera berri zurekin hitz egiteko, eta ikusteko gauza guzti hauek, ba, zertan, zertan ari diren. Mil esker gure, gurean izateagatik, eta horrengo gure. Aio. Aio. Aio. Eta minutu bat gelditzen zaigu, gaurko saioari amaiera emateko, eta aipatu behar dugu kontu bat minutu honetan, berrogeita tamar urte, bete dira kubak, e, ba, estatu batuek, e, ezarritako blokeoa pairatzen ari direla, eta horren inguruan, bain ba, bat ekimen burutu dira Euskal Herrian, eta mundu osoan zehar, eh, bloke hori salatzeko, eta gaurkoan, nagurtzeko, ba, Rafael Correak, ekuadarroko presidenteak eh, esandako esaldi bat idatziko dizuet blokeo honen inguruan. Gauza bera da Kubaren arazo ekonomikoak ikusita haien ereduak porrot egin duela argudiatzea eta oinak zementuan sartuak dituen pertsona bat igeri leku batean itota aurkitzean igeri egiten ezekielako itozela estatzea. Ba horrekin usten dugu gaurko mundu hotxak saioa mi esker gurean izatagatik eta ondo izan. Aio? un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canción.